Ezabuli ya makumi gabiri na itano Obwesige ali ruhanga omukama Waitu mukama ninshoma enshara aliwe Waitu ruhanga wange ninkwesiga Leka kunkwase enshoni ababisha bange bataija bakanshekerera abakakwesiga atashonara nomo abanguwiro kukushenga bashonale waitu mkama singa omanise mianda yawe onyegese entwaza zawe onyole kama zima onyegese kubaniwe ruhanga andokora niwe nsibire ntegereze ekiro kyona waitu mukama ijuka buganizibwawe nekisha kyawe aruo kuba bikashangwawe ira Utaijuka mafu ago nafaka ile omubusiga bwange handiki ntambara zange banyijuke kuonderana nekisha kyawe aruo burungi bwawe waitu mukama omukama abamurungi mara mugorogoki kityo abafakale aboleka omwanda gurabatwara abetoya abarabya omubiri byamazima abetoya aboleka omuwandagwe emihanda yomukama yona kishanobwesigwa alibalinya abekomya endagano ye nemikuye aliwo eibara lyawe waitu mukama bangarulire ntambara yange kuba mpango Noa omuntu atina omukama ogwo niwe arayegeza omuwanda ogwo arayao wene nogo aligoshoka nabana be balilia ensi omkama nimtai wabamtina mara abamanyisa endagano ye amaisho gange nikarangangire omukama niwe aliya amaguru gange omumutego bankebuke mara bangirire kisha nobonandi mboijana ndi mushashe omtima gwange bagwiye omubiyengo banyiye omunaku leba enaku zange nebiyengo byange bangarulire amafugange gona leba oko ababisha bange bali bangi noko bali kunoba eminobere eyamani balinde obulorabwange bandokole ntashonara kuba nakuungirawo obuwikirire bwange nobugorogoki bwange bibe nibyo bindinda manya niwe ndindirire waitu ruhanga chungura Isiraeli ombiye ngobye byona